Itxu eman doka. Egon. Zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestianik, itxu eman doka. Itxu eman doka. Itxumandoka berriz hor dugula beti bezala be kolaboratzaileekin Fidel Autene, Charles Bidegain, agur hitzaikine jinen zaik atal berri batetan peio etxeberria entxartek idatzi dian zertako independentista dien ernanin eta ez baiunan libri hunen berme solas eginen dugu mugaz bi aldetako errealitatiaz eta eniaute txamendie hor dukegu aste luzetan be kantagintzai patuko gitzaitzo garai batetako kantoiak garai batetako Euskal Herriko errealitatia egizan horrez aipatuko. Una bestiak beste egunko eutsumandokan entzun gehi dutuketzien gehiak Ahatzegabe gabe laurentzen kanto gomendioake badutuk egula. Hasgitin! Hasgitin! ez dudaik, ez eta izpike guen nahi gabe gusiak oai eta betidanik kanpotik agertzen diela. Gu heben bakotsak behele denak, nun nahiko izanki ez delakoz arenkua sortzaile, zintzo, zuhur eta gusiz alde gusietaik garbia delakoz. Jada, eromatarrek imperiotik kampo zienak ogenen ekarle ikusten zutien barbaro izenae eman zeien delako kanpotiar debruhoier. Ez aspaldi, Frantzian, Portuges, Poloniar edo Italianoak bazien arrazu sortzaile, geostik, beltz eta bereziki magrebiarak dia guenahi gabe gusien uturi gaitzak. Kajik hamar miliu langabe balinbadia Frantzian, nurekuka Mohamed edo Fatimaengatik gatik dela. Laboantxa espalin bada beho benian, denek dakigu, Farid edo Aziza krizahunen pizle izan diela. Bestia da beti Iruñako aizapesa izan zen Jose Domingo Perez tafailake ber ustiak zutian. Mila sortziehun eta hoita hamar lauian, kolera izurite bat hedatu zen Nafarroan. Gaitzunen ekarliak preso hori eta mendialdetaik aldetaik herri alat bizitzea zien jente zikin, bizioz josi eta moral gabekuak zela zion jaun hunek Espainiako errege ordeai solas egiten zeiolaik kasu hortaz. Gehitzen zian eranez, jente hoik etziela kolera izurite denboan baizik lan jus, baizik eta urte osuan. Zertako? Ez beitzen ben bizitzeko manea argi argi. Ni hurk ezpeitzakian txusen nula bizi zien. Familia handiak zutielakoz, kartiel pobretan metatzen zielakoz, eta etzielakoz ben etxe bizitzen jabe. Eraiten da, iganai so egin behar dela gaurkuaren kumprenitzeko. Ez dakit harriketa horta patzen gienez, bena egune, burkini zumaitek, karikan bizidien ehun eta hogei mila gehitu eta hoita hamar mila haurek beno heots habo egiten die. Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Ta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zen bat irauten duen. Kulturalea. Segitu, behaz Egunero goizeko amaiketan eta atxaldeko iruak territan maia murua garekin. Kultur alea. Charles Videgain, Politezia zaxiko naiz adur itzarekin eta ez adioit. Hora, ematen du adur latinetik etorzen dela eta aurur zen pixka bat, diakitia, zer gertatuko zen, Uh, egun hartan eta horrean anitzetan uh, bazituzten seinaleak edo sori bat duten zen esker edo eskuin, esker duten balima zen sinistra bat zen eta gizki, edo hil zen zituzten animaliak eta, eta arur, arur ere gaiten da, mesa arraroian eta abur horako zerbait, ez da uh, eh, latinetik etorzen da eta hemen iparaldian gehienetan da alako politesia zerreiten den itza. Ezea hartetik, eh? frantxezez erraiten dela, bon e mauvez augur. Hori da, hori da. Eh? Eta zori bezala, zori on eta zori txar eta zer ertatzen den. Eh, ben, biti, mertatu ninduen harritxelarret, bon, e, hila eta bazuen alere latanoita marurte, eta erraiten zuen, gazte denboran ezautzen zula behilurin dizon bat, dipuzkoatik dina, eta izen duitia eman zuten arur. Zendako hart adur arur egiten zuen. Eta be, eran bestet, baigo ez, egiten zuten edu edo. Orduan, behar bada, demora batez galdu da hemen iparaldean. Hoi berriz etorzen da, eta ez dakit egiten denez, ditian eh, edo partitzian. Baina, uh, bezala latinez. Eh? Oien, ustez, lehienetan, jendeek ola erreten baitute erunon. Eta hor badarauza bat, oaxeniz lagunen artean ere, eta nibeldurniz ez zuten nizan lehatzen ere, erunon oai batzuk erreten baitute hori noiz nahi hartxalian ere bai. Ene ustez, oi hartio, fendu, laguti hartio, erunon erran behar zen uh, eduardi hartio, edo baskaldu hartio, eta jo hartxalian. Eta oai entzuten ditut erunon iluntzian ere. Mm -hmm. Gipuzkoan aldiz, eh, egunon, eguerdion, arratsaldeon? Hai, e, eh, ba, ere bai, eguerdion berba ez, baina arratxaldeon bai, dute bai, eta jero gauan. Hordian, hori bazen. Orduan, e, eh, dertatzen dena, huaiko dienden artean, gazten artean bereziki, deien gehienek, ba, dut eskolan, eta ora, adio. Eta adio etorzean, partitzean, eta egia erreteko erdaraz ere, adio, erreten dugu. Hodean, badar gauza bat, lehenik guk egunon erreten dugulaik, edo gauan, hori da forma, eh, mentzatzeko manera, laburtua. Dola guti ono erreten zuten, dintuak eman dizula egunon, mm. dintuak eman dizula, eta nik esan ditut likuko <laughs> batzu istu izen eta erreten zautaten eman dezan dola berroita marrote, landa, erretora eman esan dion erretora, eh, irunon dion erretora, eta lehizkiak zen zuen, eta berrak egiten zuen, not emana, dientuak eman zuen, irunon. <laughs> eta emetri emetri erderaz bezala, moztu zen, eta dientuak desa zen. Dientuak desa ertu zen atetek, bortatek, baina sartu zen lehiotik adio horretin. adio da, dio, dientuak da. Orduan, yes. duan, eno ustez hori sartzen da, parte, bas, parte bat kaskoinetik. Kaskoinez, bada ono entzuten baita adixatz, eta adixatz eran edu adio ziatz. Izan zitezen, izan zite dienkuarenak, eh, edo dienkua izan dadila zuekin, ziatz hori. Edo mintzatzean, bon, galtzen da erran nahia, eh? eta adixatz erraiten da behaz, diende bat baino gehiago delakotz, edo delait, eta politeziaz. Eta zingulak delait, bat bezitez delait, eta hi, to, edo no erraiten delait, adi edo adio. Eta dut, en ustez, hortik hartu dugu adio, eta eskaldun zahar batzuek, oi be, ez behar bada, nola spait sendi dutete hori dela, sobera urbilden zerbait, alako nabasi den eh, forma bat, ez dela hain, hain e, hain polit, eta hortako dute erreiten, en ustez, norbeitek erreiten dolaik adioit, erreiten ez adioit. Eta horren, uste dut, guai, ari dela sartzen, eta ez aioik erreten bi garte edo betiko. Eh, eh, Sartia da, bitxi dena da, dienkoa nola eroten den ere, eskoraz <laughs> ez bada, erdararen bitartez. Beraz, er, eran behar genuke, Fededun edo ez Fededun, jinkoak deiziela egun hun. Eh, nik entzuten diatu, bai bai, bai, bai, bai, hori zen forma eleganta. Ba, edera eta betea, hola. Dut mm. erraiten erran behar dela, eh? baina alazen. Bai, bai. Komunistek, eh, Marxek daizila egin hon, erna ahli oke? Bai, hori bat izu, niti zautu du Georges marxe eta eh, eskandalo bat armatu zioten, zer egu batez, zerren baitzuen, dio merzi. <laughs> Hori da, erretea, hori esker, ba, erreten aldut, eta, eh, zu, ateo ate zira, nola erreten alduzu, ba. Hori ni ditzen dut, motivazioa, erran edot, hitz baten egiteko arrazoina galtzen dugula, eta ez dugula eta egiten, eta bereziki uh, sakre eta diuramenduetan pardi erraiten delaik, edo jendet ez dut egiten pardi edo ginkoa dela. Baina behar bada, sibe dut errez bai, erraiten eta perdiu, pentsatzen dut, jintua hor ono badela, ez? Mm -hmm, eta ala jintua erraiten duzulaik, gehiago. Bai, bai, bai. Bon. Baina anitzetan, itz itxusietan eh, eta daltzen da hori, bistat. Mm -hmm. Hori zen, hene adurra. Mm -hmm. dakit, e, eh, zaila da jakiten zer dauen, e, eh, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Aitxut bi armak behintzat, nire nirea diren dela ahotsa eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, aztu, azten duena adala pentsamendua. Hor, piskat, nik nahi agun nuen uh, zinez uh, kondatu gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu, eta musika berdin. E, fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero, goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Oi, oi, oi, <laughs> hori erraten nizutek. Laurentz etxegoen alias Kandelaburu, ez Kandeloro, bena Kandelaburu. Justoki Kandelaburu errandu duzulaik, bere ala Kandeloro, eh, entzuna, ez da maite, maite Kandeloro, eh? Bai. Enikek berari konparatu gizan nahi. Ados, bon, ale, vikaz dora zordin. Bai, bai, nola kandela buru, zendako kandela buru? Pola, pituk <laughs> dene gaitiak atik lau gentz. Gaxto izateak atik. Nahi egudiat atun buru beno, eh? Atun buru? Eh, eh, bon, ordin, hoikeranik sargitin ordin goe aktualitate musikalai laurentz. Zer ekin ziniz? Bon, ordian, eh, entzunen dugu talde bat. Abai, ah, eh? Bai, amalur kuartet deitzen dena. Amalour ah, Quartet, bon. Voilà. Euh, a cappella Mena bitxiki, bitxiki talde hoi ez hanko duko zein. Hanko duk, euh, estatu batuetakoa duk, bostonekoa, obeki Eta talde Berkeley College of Music a Hoi accent qui berriz. Voilà, Berkeley College of Music. Ados, ados, ba, ados. Bostonen den uh, musika eskola bat duk, bat uh, eh, iru mila sortzeun uh, eh, zerbait ikasle. Denek txistu ikasten? Uh, <laughs> txistu, mandolina zumbait, eta beste zumbait tromboia, eta... Eta lau, uh, lau egun irutan hoge uste dut jakasle, mundu utaik bat duk, jente horra dena musikan ikasteko edo, trebatzeko, eh? Eta ordin ansortu da amalur kuartetu hoi, zentako beita ego eskualeriko gizon bat hor inigo ruiz de gorde ruela, deitzen dena. Oso eskaldun izan emaiten nik. Ba, bena, jer duzu hoi, de gorde ruela, eh? eh? ni nek, egolako izen bat euki, ez? Eh? Yes? Ez? Yes? Eh? eh? Ez pentsatu. Ez dakit, iretako pentsatu nian, Zirano de Barreat. Ah, hoi deja badiatu, aspaldin hala da itzenaik. Oe, mena, jentek ez daki, eh? Ire ah. izengoitia dela, eh? Gudekako izengoitia. Bon, enfen. Voilà, ordean, Inigo, Inigo Ruiz de Gorder Ruela piano joilia duzu, eta ant juin duzu trebatzeko. Eta ordean, bakik, ale, ale eh, bon, xail, eh, uh, anitz joratzen aldia musika xailian han, eta uh, eh, jaza ere prefosta. Eta ordean, Bistan dena, uh, juntatzen dira unan beste ikasle, talde batean, eta uh, jurratzen dutie pistazun baita. Eta hor hor, eh, kuartet hoi osatu dizu, Helen De La Rocha, Maria Farjado, eta Elin Stenbergekin, hiru handeekin, eta uh, egin die emengo zati baten moldaketa bat, satia, satia <laughs> antzituz, nolazian, aldapeko aldatikus. Ah, Hala, oi... Erren adararen puntan. Ordean, oi eh, piano oinari tuik, pianoan oinari tuik egin dio lako moldaketa bat, baduzu hor kantai hande bat ere, bo ez gauza kantatzen, mena itzak ere jabur Bena, balio dizu juitia, YouTubeen juiten baiz, eh, jotzen du kamalur kuartet, aldapeko, ikusiko tuik jotzen videoan, Ni loriatzen nize eh, zentak jo egiten baduk Berkeley College of Music, batutuk anitz talde, hor ikusten duk taldeak, estilo ezberdinetan, musikalari zo maiten trebetasuna. Eta handeiak hau dela, baterian, eta bizik maite dudana da... Eh, Zentako hau dela? mena ez baita usu, bateri jole, mazteik ikusten, bon. Hala, nahi bat jakin. Eta bezik imaite diat belzetan hor. Eh. Kambiatzen diak, sen haren joiti azkampo, eh, bateia egiten aldia. Eh. Ba, ba, edo biak betan. <laughs> le kolatero da itzen dia horik. Eta hor uh, uh, bezik imaite dut estatu batu betako musika belzoietan, ze aizantzian haidien baterian dena lasuan, ez dik emaiten hola jozten diela mena, ortutuk eta zinez. Eskik suingom ez egin etutela. Ba, eta ze, aizatak zunean, eh, aldiz ikusten duk, eh, suizu maior, eh, bakik... Uh, Krispe. Krispatuik, hola, uk lasa, eti filita fla jozten die, bezik Odean, bon, voilà oa ikumintzazen zutut amalur kuartet talde unen eh, entzutia, eh, Berkeley College of Music eh, etik, beraz, aldapeko zatiaren moldaketa batekin. entendez mais festivala, Biarritzen, Ilailaren bederazitik eme sortira. Ondartzan, plazetan eta antzokietan, amaregune zerria dantzaren erritmoan, ogoita sai kompainiarekin. Maite duzue bidaiatzea, musika, emozioa, hip-hop, flamenko, baleta, dantza garaikidea, denen dako izanen da. Amaregunez, publikoa eta dantzaren arteko elkartze goxoa. Informazio guziak letandeme.com Edo telefonoz, zero bost, bost Bosch bi bi, bi 0 bi bat. Itxi mandoka. Utsumandokan leho berrikio bat zabaltuko dugula, astez aste, hunen juratzen aiko gia hiekin peio etxeberrian txart, zen libru bat elki beituk, titulia, pourquoi eto independentiste a euh, Hernani e pa a Bayonne ordian, e, euh, galto hoi, sentako jintzai galdera hoi? Bo, galdera hori egia egan enuen buruan, edatzi haintzin, eta udako sola baten bitartez piztu zitzaidan ideia, um, ehm, Parixen instalatu den eh, Euskal Herriko eh, lagun batek eh, piztu galdera bati esker. Erraiten zautan, uh, bon, baina, uh, bakizu, uh, eh, udantzea, hola, holako jende batzu heldu zauzkizulaik, hasten zira politika zaiekin, eta galdetzen tuzte uh, hemengo behiak, eta eta esplikamenen arabera, bai galdetu zautan, baina nolaz abertzeretasuna aingaratua da egoaldean, eta hemen ipakaldean, behuneko, ez dakit, amak, amabost edo, hortan uh, gelitzen den. Eta aski galdera, bon, interesgarria atseman nuen, baina esplikatzeko simpleki biziki zaila zen. Ordan pentsatuen to bada behar ba hor, angelu berezi bat Euskal Herriko historia aztertzeko, eta lotu nintzaion lanari, eh, eta, eta ikusi nuen bazela hor, eh, gai aski azken finan. Gero, ze hatxarrean, eh, egiten du kolako, ez dakiat, e, ez duk horratz bat bezala, berroita hamar kilometra arte, distentzia, txorri hegalkadaz, eta ikur eta simbolo ezberdinak. Bai, ba, autu horik japiura Egia erran, diferentzia da iparalde eta egoalderaen artean, eta pentsatu dut komerzialki edo hola, eh, interesgarriagoa zela bi simbolo azkar hartzea, lehena Egoaldean, ernani, ernani baita piskat, eh, frantzisez erraitenen bezala, latartalak jemdola bertzalizme, piskat, eh, abertzale, abertzalismo radikala aipatzen delaik, edo Euskal Herriko auzo beltza edo gorria, beti aipatzen da ernani, eh? Ordan hori egresa zen, eta gero, nahi nuen atxeman, handik aski hurbil, beste, beste hiri bat, piskat, eh, eh, izarea mm, berekoa, edo taia berekoa, edo handixeagoa, baina eh, ilustratzen zuena pixkat eh, be uh, frantses nazioaren edapena euskalegian uh, eta eta baiona jintzitzautan burura aski naturalki ezaguna baita ere hor hiri bakar bezala ipar, ipar euskalegian ezken finean. Odan bi bi hirien arteko konparaketaren bitartez be eta egoaldean arteko asimetria hori izan nuen jojatu. Ordian sartuko gituko bai, gaiean eta zehazki bi bloke gana badu bidazoa muga alde batetik bloke bat Frantzia, bestetik Espainia, bena ez, da beti hola izan eta hori duk aztertu hie liburuan eta urgun joan iz, e, ezen erromatarraien garraietik abiatu behiz eta hor, aipatzen duk e, bat denez ez dakiat, erdigune eta periferiak. Hoi zer da hori? Orduan, bi konzeptu horiek uh, zientzia politikoak landu, dituzte, landu dituen bi konzeptu dira eta importanteak dira ulertzeko nazio fenomenoak. Orain, eh, begiratzen badugu uh, zer den geopolitika, gure geopolitika tipia Euskal Herrian, iduriz hauku nazioak uh, betidanik hola izan direla, eta egun batetik bestera naturalki, kasik naturalki agertu direla. Baina ez da bat ere hori. Orain eh, historiak, zientzia politikoak, filosofiak ere, soziologiak ere, zientzia humano guzti horiek erakutsi dute, nazioak ez direla ola eh, deusetik eh, izaitera sortu, baizik eta eraikuntzak direla. Eta eraiki dira ez ola ere, baizik eta estrukturak batzuek, jakin batzuek, bultzatu baitituzte. Eta estruktura horiek, uh, historian izan dira, edo monarkiak, edo republika eh, estatu frantsesaren kasuan, baina estatuak. Eta estatu horiek uh, ez dira sortu ere, hola emeritzigaren mendean edo emezortzigaren mendean, baizik eta erdiaroan zehar, beraz denbora luzean, Uh, emeki emeki, eta ez bada estatuen eraketaren historia ezagutzen, ez da ongi ulertzen zergatik uh, estatuaren eraketa eta gero ondorioz nazioaren eraketa hain sakona, hain efikaza izan den Frantzian, eta hain ahula Espainian. Eta ondorioz, sortu direla, zentro batzu, eh, orduan bat Parisen bestea Madrilen, baina zentro azkar bat Parisen eta periferiak dian edo integratu zituena, aderantziz Espainiak estatuan Madrilen zen zentro politikoak ez zuen sekulan lortu bere periferiak jaterat eta periferia horietatik sortu ziren beste zentro politiko batzu eta ekonomikoak ere, bat Katalunian eta beste bat Euskal Herrian eta beren baitarik sortu ziren ere be, nazio kontzeptu periferikoak eta alternatiboak. Kontzeptu guzi horien eh, sortzaileak emeki emeki hala ere beti izan duk, suposatzen jat, eh, elita, ekonomika, eh, politiko bat ez, edo zoin tokitan izan periferiko edo ez periferiko. Bai, orduan, elite, deitzen dituzkan elite horiek, bai, agertu dira aski goiz, aipatu ditugu beraz egomatarak. Erromatarren imperioa erortzen delaik, desagertzen delaik, agertzen dira, hanemenka denetan, eh, sakabanatuak eta piskatan arkian, uh, eh, botere tipi batzu, uh, eh, jauntxuak, dugu, gaur egun deitzen ditugun jauntxuak. Bakotsak bazuen, bere sokoan, bere botere tipia. Eta berdin zitzaion, be, ze pasatzen zen, bere, bere lujere muortaik, behogoi kilometrotarat edo ogoi kilometrotarat. Sakabanatua zen, botere politikoa botere ekonomikoa ere, saka banatua zen, bakotsak bazituen bere lurrak, eh, bere lur horietan jende sumeak, pagatzen zituzten zergak eta eta menpekuta ziren, eh, baina eh, horren uh, kontra ere, ba, horren ba, kontra horren um, truke, uh, jauntio horrek uh, seurtatzen ziren babes militarra. Eh, orduan, olako, olako indaharremanak baziren jandartean, orokortua zen eh, Europako mendebaldean, hori da feudalismoa deitzen duguna. Eh, hemen feudalismoa bazen, orduan forma berezi batean, ez uh, Frantzian edo Alemanian bezain bat, baina nala ere bazen feudalismo bat eta desoreka sozial bat, beti maite dugu pentsatzea hemen uh, jendartea kolektiboa zen eta untxa antolatua denen interesan, ez da, sekula nala izan hori amets bat zen, edo historiaren behera ikitze bat. Uh, eh, Jendartea etzen bat ere pareka, parekatua edo, edo berdintxua hemen, baziren jankioak eta baziren jende Bon. Eta hortik pixkanaka pixkanaka erdi aroan zehar, uh, tipi horiek egen artean uh, konkurentzian sartu ziren. Eta eien artean boteretsuek, ekonomikoki, militarki, Eh, edo uh, alientzien bat zuen bitartez, lortu zuten eh, beren boterea edatzea bestean gainetik. Eta orduan, hola sortu dira lehen zentro politiko horiek, zientzia politikoak deitu zituen zentro horiek, eta zentro horietatik sortu dira estatuak. Orduan, estatuak Euskal Herrian izan dira, ez dira sekulan bat bilakatu estatu nazioak, baina izan dira. Eta horietarik bat, iruineko uh, eh, Iruñeko monarkia edo edo suma, bilakatuko dena gero Nafarroako suma. Mm Gero hor, eh, parantesis baten egiteko, aipatu duk e, jende xumea eta haien babesle indartsuak, zoineke indar militar eta ekonomikoak zituzten, hala ere beti e, bortizkeriaren xantaia baten izenian, bortizkeria erdian duk beti, eta bortizkeria hortaz babesteko, e, guk hor gaude jantxoak eta berak ere direlarik bortizkeria horren erramail eh, eta sortzaile hori baduk eh, ez tekiat zer nola deitzen alden hori mena? Bai, orduan, gauza jakina da historian zehar eh, jendean arteko ahemanak beti bortitzak izan direla eta beti indar aheman batean oinahituak. Uh, eta Euskal Herrian beti ala izan da ere. Uh, izan dain botere ekonomiko bat, izan dain botere erreligioso bat, izan dain botere politiko bat, beti izan dira jauntio batzu, Eta beti izan dira jende xume batzu. Baina kasu hala ere uh, eh, jauntio guzti horiek ez dute baita espada beti lortu nahi zutena inposatzerat. Izan dira, izan dira beti kontra bode, botere batzu, uh, jende sumeek ere hien artean antolatu zituztenak. Orduan, uh, maila guztietan, eta hemen hainitzetan aipatzen dira, ben, maite laforkadek berak aztertu zuen ere, nolako uh, jendarte tradizionala deitzen zuen, baina nola, nola uh, hemengo jendarteak sortu zituen bere uh, tokiko eta moldeak eta jantxuek behar zituzten ere errespetatu nolazpait. Beste naz, baziren oldartze batzu. Eta jantxuak oldartzen beldur ziren. Eh, gaur egun Eta dira. Eta dira, gaur egun ere gauza bera da, botere ekonomikoak bereziki, ez du maite inseguritatea. Eh, aferak egiteko, aheman komerzialak seurtatzeko eta hori dena, botere ekonomiko, ekonomikoa seurtatzeko eh, eta irankortzeko behar da stabilitate bat. Eta stabilitatea lortzeko behar zuten, betidanik behar izan zituzten, errespetatu ala ere horeka oreka, oreka soziala behmatzen zituzten sustraio juridiko horiek. Eta hortik heldu dira, be Euskal Herriko foro zaharrak, eh, eta edo lege zaharrak eh, jeltzaleak eh, aipatzen dituzten bezala. Toan, maila guztietan, be, erri batean adibidez, dozain erritan, adibidez Lapurdin, edo e, Siberuan eta Basena Faroan gauza berazen, erri bakoitzean baziren e, ba, eta horiek uh, eh, antolatzen zuten tokiko bizi publikoa eta jauntioek uh, eh, nahi ez behar zituzten ala ere eh, respetatu, hortik eh, elduzen, uh, elduzen kudeantza behar zuen nolazpait uh, respetatu. Orduan batzutan uh, ez zuen lortzen justuki gaina hartzen, adibidez Lapurdin, beti Lapurdin uh, biltzarek beti lortu zuten atxekitzea beren independentzia politiko hori, eta gutiago Siberuan, eh, auldu zen askifite, uh, eh, eta baxen afaroan beste sistema bat zen ere estatua eraiki zelarik. baina hemen Euskal Herriko berezitasun horietarik bat biltzaketan uh, ikusten zen, nabaraitzen zen. Hortan utziko dago egunko eta datorren hastian, ba, segida eginen hirekin peio. 1万どうか。1万どうか。1万どうか。1万どか。 Utsumandoka sai juntan, ebe ba, kolaboratzaile edo lekuko tarsun bat, arahenki henki ukenen dugu, eniaut etxamendi, eniaut etxamendi kebadu kantoe andana bat idatzik, e plazaz plaza ebilik eta nolazpait, ba nik dakita hoita hamar urteko uskal realitate, sozial, politiko, minbea, bihotzekoa, emozionia, kantatu du beraz behitzetan, eta hala, urte zurte, gibel junen gia kanto ehoien bidez, Enaute txamendigin hun. Egun hon zuheri. Hasteko, hie kanto iak hola e, bedeazka aipatu beno lehen, kantagintza horren, e, ez dakiat, noha, gukeraiten jagu, le panxan, nunti debrigiten zaik ba hori beste eskualdun guzi bezala, etxean, etxean dena kantariak zitean, aita ez amezte baina izi maite intzutia kantia, eta ama kantari xarmantazian, eta lan, laneko launtza jinak edo baziela egeto afalundarian, aitak beti galditzen zuen, graziana, xauri, hola kantaza xo, marti lagamendi, oseba zean, amain, oseba, amain, behaz, amamain, anea, persularia eta kantu hilio. Ta ama graziozki hasten zian, kantuz. Ta gero, hauzoko montiko bat, bazian ikarareko botze dera zirena, jiten zena ere launtzat, hak basatik jiten zian. Ta hori txipi-tipitik hori e, klima hortan, e, eh, guetako e, eh, musika, musika, ez beste musika motaik, ez behin nien gu gazteko, e, kantuz itiazian, eta bi botzetan bazen hono obeki, eta behaz hori enetako hori na, hatxain hartzia bezala izan duk, ez da jeuze miaklu egin, badake suberota azizte, ziaurek badake zien nehok bano hobeki, nola jiten den kantuko guztia. Mm. E, eh, jakurri argian egin nahian alkarrizketa batetan, e, bo, lau bost urtetan, stafilokok dorre batek e, eh, inharrausik, horian hintzala eta hantik entzuten hintiala kantan. Bai, sukalde gaineko ganberan zarrian inditan, eta e, iatzepeiteko edo opera batetako bizpairu auzo jenik bazitian laneko, eta atxean afalondoan hasten zitean kantuz guaiztean egan duen ama hasten zian, eta beste atzu launtzen. Eta hanbestetara no, indian, ez penien lokartu nahi, nahi nian jarraiki itzuten melodien e, eh, malen konia hori. Mm. Ordean, hortaz beti oitzen nuke. Eta zenbatetara no, eh, airatzen indien e, eh, jenden abots kantu horiek. Hmm. Eta zea, gero, em, aipatu ez duke bai, alkarizketa eh, hortan aspaldikoa duke, lautan hoita zazpikoa uste diat, aipatzen duk sibeuko ahaidiak, ostekat zerla, kantagintzen meka bezala izentatzen hian garaian, zer du? Ah, izigarriko izi garantzia izan ditekenetako enetako kantiek, bon, garaziko anitzak ere, intzunak eta ikarsiak nitienak itxian, eta hama bi urtetan ezaren inditan, eh, kolegioan, e, beloken ezaren inditan. Eta, bon, indian sobera egadoz, <laughs> izaiteko, baina, bueno, bego. Eta han, banitean, bi kusi, ikusi eh, kusi lehenak, enega xamain, bi seme, beti ono bizi direnak, aita inaz, eta aita Marcel etxe handi, eta aita inaz jarek izain zitean seio zazpi orten iban nugi jau, eta e, dortuagan, ene ohiain onduan zian, berak ere ohia eta hak erakutsi zizkeian, nun gauzak behar altxatu, eta nola disiplinatu, eta denak. Bena, hak izi garriko guztia bazian, ikasteko kantiak. Eta beste gizan, e, kantuz agazten gintean aintzen nariek, eh? beste gizan korraltzipi bat iten ginean eskoli egela. Bena eh, kantiak bazitean anitz kantu xarrak. E, eh, ikasten zitean pianoan e, eh, piskat notatzuz launduz, e, bazian agerkari zahar bat gure herria. E, Almanak bat, ateatzen zena, Tahan bazean bigarren gerla intzin, xubedan hartzainekin eta bildu, eh, kantu bilduma, anitz kantu bazitian. Ta hartaik ikasten zitian, eta gero baitzakien guztu handia niela, eni erakusten. Ta sekulan utzen dut, doktoretan isil behartzean egon, osoki, eh? Bena, arrapatzen dian, maiena, horako kantiain, returnela, nola da, doktean ahapetik egiten zian, zain, nola egiten zen. Otzo xuri bazin izan duzu, arantzu zeko bortu gaina. Hortian enetako, ezin txine txizko pozazian. Hori, dinkuak diakik, guai kantatutan melodi hori, horrek zumat laundu nien, ba, etxidurain kontra, ezen urte beltzak izan ditut, eh, bizi gazteik eh, gogoain kontra apestu nahi, apestu nahi, nahi nindietan, eta ez etxikoek bakarrik, baina presio sozial guziak. Eta hi ez nahi? Ez, ez, ez, ez. Eh, hori, e, eh, xuberako kantu horiek, eh, horiek esperantxa bat, argi, nola gain honi, argi bat, eh? izar bat bezala izan tok, eta izi markatu nitek, eta Amsterdam ditu gehien erriteko ederrak, eh? gainean, eh? Mm. ez jubilako adirelako zbakarri, baina izi garri ederratu. Bai, eh, zomat aldiz ez dut goguan pasatu, jakasik eh, eh rebeldetzeko pundura ano, eh, inak bitira zepena, nik nahiko nikean in holako bat. <laughs> Enur sekulan burura hano satifos izan, nian melodiez ezen. Ede genak inabaitziren beste batzu, ah. edo herriak inabaitzitien. E, beste, ez tegat, beste euskal garai, berdin garaitako euskal kantaien erreferentzia handia melodiak diela eta hanitxetan izan duke e, nora deitzen zai, protest song estatu batuetako izan eh, Bob Dylan eta orako John Bezen eta eh, egiteko manea, hikaldiz hie, ez dekat, eh, melodi berrezia, eh, ez dik eh, influenzia handik jasan diala, baldin eta balitz influenzia zundiateke, hoi haipatu ditean txibeuko hoikala besteike? Ba, hori idazleen dako bezala gertatzen duke. E, Frantzes, txeki, txekiak bat duke idazle handi bat, romanziak bat, behin intzuniako bat erraiten, ba, novela idazle batek uste bali madu, idatzi duen dena, E, kontzienteki indiela, trompatzen da. Edo uste balima du jabetzen dela, metrizatzen diela zer idatzi duen, ez du bere buria ezautzen edo ez da Francesco idazlia. Ezen nahi gabetaik erten dira idaztian, era nahi ez litezkenak. Melodien dako behar gauza agalitikek. Nik nian ustez beti suroko kantiak nitean goguan. Bana, biderditan, eraginak kanpotik bildutiat istudiak itean tolosan, e, eh, banean kantari bat eh, bihotzekoa, Amalia Rodriguez. Eta horrenak, eta horrenak berri zain diskak pasatzen itean. Ta gero urtiak joan eta joan onduan, e, eh, Prezeski San Pitrozen hain denboran, uste diat berak galdinik, kantatzen izan gintian, bihar nuan, bentuaz, zurazonek. Etan, ah, Ez, ez, ez, ez lurikaraen historioa. Ez ez geroa gozian. Ezen badakik nola e, ideia xora bat bazien Jean Pitrok, bat jipiak ezkinela guau salbatzenan. Ezen laurarien artean deia bi parteginela, ginela, haundiek sekatzen zutela leku gehiago, eta gu joan no, eta poza, ba, berdean, odan, beste numait behintila sekatu, gu hau iduri batzu. Egan ebita, eta txipiak, baina bizi nahi, izanik ahulak eta txipiak bizi nahi. Hek zirela langileak, eta langile sehiak, jende, simpliak, Eta hola, behaz, eh, ororonen, pauen ere ba, kantatzen ibiligituk, eh, nogerren ibiligituk, eh, pesinein greba hundietan, eta hola. Eta holako okasione batian izain zen, naski, enukseo, eta kantaldia bururatu, eta handere batzuk, eta segloan mitzenu, du, tinkatza tinkatzea jintzirela, eta iziarri kontentzitian, igarabekian esku bortitzak, langiliain eskiak zuek ere, eta historiota, hola. Eta motiko, biharnez, muteko gazteat, estudiantian ekuste, universitarioa jentzian. Ta, me, Buna, buzet pa inspire da Malia Rodriguez? Eranakoan, peut-etre, oui. En tout cas, je l'ai adoré. Hala, bai, aipatzen behitien eragileak zer izaiten aldiren, nik beti uste diat, e, eh, siurokotaga, zigotak antiak edo, nafarroko manerak nitila, bena beste delako kundera idazliak erraiten diena romanziera indako, hi haurek jakingabeko kombinazioen atzuin barrian iz, eh? lipusa bezala iz nahi eta nahi ez, da hartaik atatzen du gero e, eh, atatzen dena. Eta eh, geho ahaidiak edo melodiak eh, lehenik egiten uh, hintila, nahi eta ala zen hola hasten behintzen, hmm, hmm, hmm. Eta gero, gero ikusiko huni ze jos. Bai, hori bera, ardurenean lema bat banean, eh, gogoan. Edo pena handi bat. Zer zeitza, beha jiten hona, tak, ara txerkatze ze bai? E, aktualitateak emaiten zilako, tze. Eta... Ahaidia zinok, eh, harinok. Ordean, e, e, idei, bai, tekstua bano lehen, beti, ene, lirismoa entzienitzeko manera, notetan izan duk. Alta ez teknikaik bat ere, eh, ez teat Francesco formazioa musikan, eh? Hola, xoriek bezala, etxean eta herrian, ikasi hori diat, besteik duze. Eta ordean, zait emozione edo espeantxa edo, eh, alo, zait higitzen hiena, zait zirrada, enetako beti hori zait gizaz ahaire baten forman iten duk. Eta ordean, lemahua duk jahalako izah itzalde zinguratuko lainuru batekin bezala ez duko honos inguriak ageri garbi zeizaine, baina badikat noat nahi nukeen joan. Eta ordean, ahiria, numeitan puxkat zintzuketatu dutalaik, eh, hastenuk eh, hitzak nahi zezari. Eta ordean, hor, eh, arazo bat izaten diat, eta zehorenik ebestek ere bai, ezen, airia ikilan izano, jire izpiritia usten alduk haize egua bezala, hiltzen eh, iratin gaindi eta denetan. Baina hitzek, hitzek ilan han karzela tipi bat bezala duk. Ordean han behuk sartu, eh? gaznat, berza betetzen dien, eh, eta matonietik behuk eta sortxian sartzen den bezala, zainak, gatz, tinkatzeko. Halala, behuk ire lema hori, guai hitzetan ezari, eta hitzetan ezartzia eta aireatian e, imaginatzia ez duk bat gauza bera. Hara, hordian, hortan, hordian, hortan duk desmarxa mm, hitzaundiak haundiak ez, ez dut nahi empleatu, ez, ez balio. Bena, bon, untxalaz, poeti, poezia deitzen den zerbait olako, duk, ba, hitz horiek behartuk puxkat eh, bikoitzak edo hiru erran nahi baita, ez die bakarrik zentzu bakar bat. Eh, zentzu bat bano gehiago, entzuliak berak nolako egoera e, emozionala dien eta hiaurek nolako haukan kantuz ari izan mementuan, eta hori guztiak, ordean, hortan hitz, hitzek izan behar dien umeitikan puxka, dek ere puxka dola airia bezala, baki, izaren dirdira bezala, ez, lekia inganean puxka higitzen dien izan. Mm Ara, ordean, bena, e, ez, enu sekulan satifo, ze, gain erraiteko, ez eta tekstuaz, eta ez, bueno, melodiaz, fra, hein batean, bena, ez eta melodia, xaharrek merezi hartan, eh, apentziaik. Bon, garko, hortu utziko diag, eh, inaute txamendi, eta ondoko astetan, ba, holaz, urratxe, urratxe, biliko gutuki kantoien gainti. laguna zertan urentzen den utxumandoka astehuntako eskerak beti bezala gue kolaboratzaile dutugun Charles Bidegain eta berriki eoaiak ertezaizkun Rio Etxeberri haintxart eta Eniaut Etxamendi gabe Laurentz Etxegoien eta nikene aldetik ba beste aholkuik ez iganutian bezala izan ahalbezain zoriontsu beste behimatarte eta atxatxa milapotekin